dira ba ostegunero legez argulloan, saioan e, iparraldeari begira jarri baino zuberari begira jarriko gara izan ere gurean da e, Siberoko bozako irratiko gure lankide eta lagun titikarreka altkaixo egunon Kaixo urtzi e, irratiko izarra <laughs> bueno, bueno, <laughs> ez da, ez da horremesterako, eh? Azken egun hauetan ez da asko ikusten, ez, zeluan? E, ez, ez, ez eguzkia ez izarra, ez. Bueno, lehenik eta behin, eh, Manuel Valls, e, Frantziako barne ministroa aipatuko dugu, izan ere, bueno, Kanal Plus e, telebista frantziarrean aritu da, e, Euskal Herriko egoerari buruz, bai, Bai, bai, bai, katalana, eh? Daukagula, Manuel Valls. E, bai, ez da katalanez hitz egingo dun agian intimitatean Jorge Fernandez Diaz barne, Espainiako barne ministroarekin, ez dakit. e, zuen, e, gaztelaraz, edo... E, Katalan hitz egin zuela, bai, esan zuen ebenko komunikabideetan eta asko emozionatu azela bihotza ireki omen zion. Oh, Marieta Jose. Bena, ez nahiko Euskaldunen aldarrikapen eri biskaba bat aurrera pausuak emateko, hala ere. Beraz, eh, hik esan bezala urtzi, bai, Kanal Plus delako hemen Frantziako kate telebista batetan e, gomitatua izan zen, eta, bueno, maliako historio, eta hainbat gauza ez zizkieten mainen gainean, baita ere, ba, horro marten kasua, eta beriz errapikatu du honek e, ustegabeko polizia harrapaketa bat izan zela ez zela inundik ere gaineko alginterik, alginterik pasatu, ez zela bere papera, olakoa, eta betiko leloak ez, justizia eta politika ez zirela ustartzen, eta abar justizia libre zela, eta beste Eta gero gainera pixkata horretatu da, e, esan ez, dena dela Euskal Herrian, beti berri hau zakarra pikatu ze, eh, Euskal Herrian ez zela inungo aurrera pausurik egingo, eta behin betikoz desagertu arte. Mhm. Hori alde batetik esan zuen, eta beti kolaboratuko zutela Espainiako poliziarekin helburu hortara iristeko, mhm. eta gainera, e, eskatu zieten ere bai, bueno, ba, ba hori bera azpimarratu zuen, eta bainan dena dela, Euskal Herriko arrazoa, Espainiako arrazo bat da, politikoa zela itortu du, bon, ez tegit aurrera pauso bat den, baina ez dela inolaz ere iparaldekoa. Eta hori esan da, kasetalariak eskatu dio, orduan, zelan, eta nola badabil, ipar euskal egiten duen eh, lurralde berezi baten eskakizuna. Eta honek, eh, Manuel Baltzen erantzuna, bai entzuten ditut, dienteen eta bereziki independentistaren aldarikapenak, Frantzia bat da, ezin da zatikatu eta Euskal Ipar Euskal Herriari departamentu baten emaiteak Frantziako estadua kolokan edo mehatxu gorian ezar lezake. Ah, hau da, e, Espainiar eh, pepek eh, duen diskurso bera. Hala, gero pixkat ironian egiteko, ez nuen uste Ipar Euskalegian haindi inartxu giren, ginenik non eta Frantzia desegiten algin nuen. Eh? <laughs> Hori, arrituta uste nau, pixkat. Mm, Boi baino, eh, nei atentzioa deitu diana, zea da, e, nola sozialista batek duen PP-ko e, iritzi bera Kataluniaren inguruan, Espainiaren zatik eta Bai. Beldur horrekin daude orain, no? Bait, gero, gero, gauza, gauza asko ere eskatuak izan zaizkio, eta haien artean bat, eta gauza asko, gauza asko horien, galdera hoik ez die erantzunik eman, demagun, esan dio kasetalariak, baina naizu eh, hori, bueno, bale, e, hori diozu, baina e, e, Frantziako alderdi sozialistaren botz erramailea dela Espainiak senadorea, bera agertzen da lurralde e, eskema berri honen alde eta bueno, ez da alderdi guzi, eh, alderdi sozialistako aparatuaren barnean botzera, alderdiko botzera mailea balin bada ez dut pentsu indar gutxiko emakumea denik eta gainera emakume hau e, frantziako lehendakaritzako hauteskundetako kampainan izan da François Hollanden botzera mailea ere bai, beraz suposatzen dut alderdi barnean kriston indarra baduela, edo kristona edo bere indarra baduela, garantzia badaukala, bera aldea agertzen da, Manuel Valls barne ministro paperarekin e, suposatzen dut ginarriak behar dituela biskaterakutsi eta olako gogoraren papera egin, Orduan, ba, argi dago, dena dela, alderdi sozialistaren barnen, estatu mailane, ba, didela, ba, iritzi ezberdinak eluralde hori buruz orduan, ba, ikusiko, norkira baziko duen, lehia hoi. Bueno, zuberora jongo gea jasakonki, titika, eta, bueno, lenik eta behin, zuberoako bertso elkarteak bilera egin du. Bai, eta hau kopla deitzen da, bo, orte guziz bezala biltzar nagusitan, egindako urratzen balorapen bat eginik izan da, eta bueno, bertso saioak, eta bertso eskola, ikastoletan, eta bar, gero, azpimarratua izan da, eben antolatuak izan ziren mintzaldiak, Ion Maia, Maialen Lujanbio eta Usua Alberdi erekin, arrakastatzuak izan zirela, elkarteak pentsatzen zuen baino gehiago, eta ba, olako mintzaldi egitea bere buruari proposatzen du datoren urterako ere bai, bertso poteo gehiago egitea, tabernaz taberna, trikitisa eta musika tresna eta besti eta dantzekin egin ziren eh, hiruzpalau hitzordu urtean zehar, tabernaz taberna, eben mauleko kaleetan, eta honek ere, eh, arrakasta edera bildu zuen, jendea bildu eta bertso saio eta turbiltzen ez diren jendeak ere nola ez taberenetan izanki ba hor e, geratu ziren eta bueno e, izan zuten holako gehiagoen egitea ere eta e, erabaki dute datorren urterako eta bukatzeko amets bat eh, nola e, ferekatzen edo lastantzen dute beraien gogoa helburua edo gutxenez zuru badago Euskal Herriko txapelketa nagusiaren final erdi bat maulen egin lehi daitekila, ordean jala bada, ba, guretzat opari edera. Mhm. Bueno, besta de John Miranderen eh, liburoren aurkezpena. Bai, Jon Mirande, ba, beroita zazpi urtetan hilzen txuberotar eh, idazle bat da, <laughs> sohutakoa, bera ez da txuberoan sortu, bere gurasoak bai, eta Parisen sortu da, baina Euskara ikasi du, Gipuzkoako praile baten bitartez Parisen uste dut, eta Ion Miranda hau, Kriston, uh, jakin hizkuntzen aldetik karagariko jakintza bat zuen, ezagutzen zituen eh, Greziar Zahara, Erromatara, baita ere e, judutaren eh, hebraiko hizkuntza, e, finesa, Europako hizkuntza guztiak omentzakitzan, beraz autodidakta, eta Ion Miranda ba, idazle bezala oso polemikoa izan da, zen eta hor liburu bat aurkeztu izan dela, esan eh, behar dut, Ion Miranden poema lanak deitzen direnak, elebiduna da, euskara eta frantsesera eta horren aurkezpenaren egitea ez hori ziren, euskal zaindiako hainbat ordezkari, harek baitu liburu hau plazaratu, txomin pelien euskal zaintxiberutaren eta babespean, beraz, eh, Jon Miranden ekarpena zer izan den ere azpimaratua izan da, bat joten ez, eh, Jon Mirandek du <coughs> lenda eh, euskara ekari E, eliz E, esparuko idatz lanetik harat, bera iritsi arte, omen ba, elizkizun inguruko idatziak bakarrik ziren eta Ion Miranda hasi zen hortik uh, kanpo beste idazki egiten eta bereziki ba, euskarazko pornografia tekstoak hau sartak, hola pixka bat eh, polemikoak ere bai eta ba, omen aldi berezi bat ere omen eh, egin zion eta e, Bilbotar, Gabriel Aresti idazleak berak Gabriela Resti idazten hasi balin bazen, Ion Miranda irakuri omen zuelakoz izan da, gero Ion Mirande hau e, ba, azpimarratua da, e, gorri, ola, erdi, eh, non kokatu ez jakina, mapa politiko batean eta suberotar asko badirela historioan zehar bizka bat e, e, hori izan dutenak posten gara suberotarak bizka bat gorri izateaz baina ion mirandek e, eh, azpimaratu berra ere bai ba, bazituela bere ideologia naziak bazituela eta horren esplikatzeko bizka bat bere osasun arazoak jarri dituzte, gaixoa zen mentalki bipolarioa omen, hori zituen igoerak eta jeitxierakola, eta jeitxiera hoietan, ba, nazismoaren nostalgia eta zerbait aipatzen omen zuen, beraz, ion Miranden eh, liburu berri bat aurkeztua izan dela, eta idazle polemiko, ausarta eta muturaraino joaiten dena gaur egun ere deskubitzeko den idazle bat. Bueno, eta itzaldia zuberoko dantzen e, jatorriari buruz. Bai, e, Siberoko dantzak eh, badira hemen bizailetan banatzen dira, bastanen diren mutil dantzan antzekoak badira, bainan mhm. badira ere bai hemen baso dantza eta beste hainbat dantza emanik direnak, hauen inguruan da bai, e, eginen e, mintzaldi bat, zenta dantza hoien jatoria modu berezi batez eginik izan da, Siberotar mutil gazteak ejerzitoaren egitera guten ziren e, Napoleonen garaian eta ba, emeret, ba, luzaz, eta ejerzitu horren barnean, garai haietan, baziren dantza kurtsoak, eta dantza klasikoak ikasten zituzten. Eta dantza klasiko horik beren ganatu dituzte, bermoldatu, suberoko, ba, ez dakit, e, eh, lako fizika jakin batetara egoki, eta horren dituzte dira beraz sortu, oai aipatu ditudan baso dantza eta halako e, dantzak, beraz horren aurkezpen baten egitera etorriko da ion iruretako goiena, dantzaria da eta koregrafoa, itzordua haste buru ontan dugu. Mm -hmm. Bueno, eta zuak filma ikusgai? Bai, eta suak filma, uste dut egoa aldean eta ezagutua izan dela, ezagutua den filma bada ere bai, eh? pixka bat hor espanezokerrean, eh, sorginkerien inguruan edo inkisizio garai bat aipatzen duen pelikula da, Euskal Herri eh, toki ezberdinetan filmatu uste berrogei tokiz goiti zeharkatu dituzten filmen egileak, eta berezitasuna da, ba, bertako jenteekin egin dutela, eta beraz, e, badakigu mauleko gazteluan ere rodajea eginek izan zela, eta pelikula hau ikusgai dugu azte buru duntan maulen. Hmm, bai, mauleko gaztelu zarari, eh, bueno, zararen inguruko hausnarketak izango dira? Bai, hori, lotura polita, e, mauleko gaztelua nafarako eregoen agintuz, agindupean egina izan zen, hemen eh, ipar sortaldeko sareraen, eskal, nafar ereinuaren ipar sortaldeko ereinuaren babesteko, eta gaztelu horren inguruan, e, bada gazteluko laguna elkarte bat, honek nahi du pixka bat baloratu gaztelu hori gaur egun, ba, ateak idekiak da, dira, e, iru euro ordaintzen da, eta bisita bat egiten du edo nork, baina inolako azalpen e, historiko edo nidakita arkeologikorik gabe, eta bizka bat da alhororen lantzea gaztelu honen garantzia Xuberoko eta Nafarroako historioan e, zer izan den e, Xuberotaren ekarpena Nafarroari eta abar, orduan hor badute dokumentazio edo historiko lan potolo bat eta lantzeko eta berin, hori e, ba, egokita hor e, gaztelura etoriko diren bisitariek gazteluaz azalpen sakoragoak ere izan ahal izango dituzte Mhm. Bueno, eta zu, zuberoako medikoak aipatuko ditugu? Bai, hemen bada, zuberoan elkarte bat mediku eta e, erizain eta farmazietako ba, pertsoneko osatuta lokotiko bideak daitzen da, eta lokoti hori da kameruneko herri txiki bat, eta ba, hiriburuetatik urrun bizi dena, e, eh, baserri, ez da baserri daitzen aldiren Afrikan, baina, bueno, bala, horako baserri munduan demagun, eta uh, ba, oaisei urte handaudela, eta lan politak egin dituzte demagun, ba, makumek eh, luzaz, elkarte lanean hasia, hasi arte, egunero berzuten hoita hamar, hoita hamabos kilometra egunero egin oinez, uraren garaiatzeko eta beraien etxetara ekartzeko. Hore, lan hori zen emakumeena, eta mm, e, umeena anartean, omen gizonak itzalpean egoiten ziren. Eta beraz e, putzuak egin dituzte, ur eta ari dira ere bai ospitale baten eraikitzen, baita ere paludismoaren aurkako urratsak egiten dituzte, beraz, bueno, xumeki bada, baina Bizka bat sentotasunez egiten dituzte e, ekarpen e, garantzitsuak hor e, Kameruneko lugalde hortan bizi diren jentei. Ba, titikarreka, mila, mila esker, beste behin ere gurean izateratik eta urrengor arte. Bale, agur eta ondo bizi.